Вострая брама. Аўтарская перадача Сергія Дубаўца. 1 верасня 2000 году павінен быў цалкам уступіць у сілу закон аб мовах у Беларусі. Аднак гэтага не адбылося. Чаму? Што сталася з тым законам? І што было б, калі б ён запрацаваў? Пра гэта чарговы выпуск вострыя брамы У перадачы ўдзельнічаюць Алег Трусаў і Зміцер Бартосік. верасня 2000 -го году мусіў цалкам уступіць у сілу закон аб мовах. Гэта значыць, што мы павінны былі б жыць у змененай краіне, беларускамоўнай і, верагодна, дэмакратычнай, арыентаванай на Еўропу, без калгасаў, з усеагульнай пашанай да прыватнай уласнасці, а значыць і з рэстытуцыяй, калі экспрапрыяваная маёмасць была б вернутая колішнім гаспадарам беларускамоўная адукацыя абслуга дзяржаўны апарат а менавіта такімі яны мусілі стаць пасля поўнага ўступлення ў сілу закону і не прадугледжвалі іншага развіцця агульнага ляншафту краіны ну сапраўды беларуская мова тут павінна была адыграць не столькі нават фармальную ролю колькі псіхалінгвістычную бо цяжка ўявіць сабе ветэрана сталініста, які б афармляў свае штампы сэнтэнцыі ў беларускую моўную абалонку. Або пра расійскае рабалепства афіцыйнай праваслаўнай царквы, якое б выказвалася беларускімі словамі. Ды да і тыя селектарныя нарады з іхнай непачцівасцю да ўзросту і досведу ўдзельнікаў чынавенскім хамствам. Беларушчына мусіла змяніць традыцыйны савецкі лад дачыненняў, заснаваны на вялікай і малой хлусні, якую неяк прыладкаваліся перакладаць на гэткую ж хлуслівую наркомаўку, якую ніхто з перакладчыкаў у жыцці і не карыстаўся, надта б тырчала пры перакладзе на жывую мову. Тут бы выявілася, да прыкладу, і розная эмацыйная афарбаванасць беларуская і расійская лексікі. Прыблізна так, як гэта можна назіраць у Польшчы або ў літве, дзе скажам, расійскія псеўдапатрыятычныя сэнтэнцыі пра чэчэнскіх бандытаў у перакладзе на польскую або літоўскую страчваюць свой накал і гучаць недарэчна і непераканаўча як не пераканаўча гучаць і папулісткія сэнтэнцыі лукашэнкі пераказаныя беларускімі словамі. Але закон аб мовах, на ўступленне якога ў поўную сілу адводзілася 10 гадоў, які мусіў такі запрацаваць 1 верасня сёлета, у сілу не ўступіў. Верагодна, таму і не ўступіў, што інакш было б змененае палітычнае, культурнае, а нават і эканамічнае аблічча краіны З іншага боку, ягоная параза пераканала нас, што без такога закону, без мовы Беларусь ніколі не вырвецца з чэпкіх абдымкаў постсавецкай стагнацыі. Менавіта мова наш шанец развітацца з мінулым і зрабіць крок у будучыню. Прашу гэтыя словы ўспрымаць не як патасны лёзунг, а як тэхнічны дыягназ. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Такім чынам неўступленне ў сілу беларускага закону аб мовах стала прычынай і вынікам нашага цывілізацыйнага адставання ад суседзяў, якія даўно пераадолелі многія заганы савецкага паўнявольніцкага быту. Чаму ж так здарылася і што адбылося з самым законам, куды прапала ягоная юрыдычная сіла? Адказ на гэтыя пытанні ўзяўся адшукаць зміцер бартосік. Наўрад ці здагадваліся дэпутаты верхоўнага савету 11 склікання, якія ў студзені 1990 году прымалі закон аб мовах у беларускай савецкай сацыялістычнай рэспубліцы, што першымі, хто пацерпіць ад іхнай прагрэсіўнай ініцыятывы будуць узбекі так так канкрэтныя узбекі у адной з вайскова-будаўнічых частак што дыслякаваліся ў волагдзе і дзе я праходзіў сваю тэрміновую службу у так званых страйбатах не было дзедаўшчыны пераважала зямляцтва парадак пры якім панавалі тыя чыя нацыя пераважала ў казарме Дякуй Богу апошні год маёй службы прыпаў на беларускую ўласць Менавіта так гэта называлася. Газеты і часопісы на нацыянальных мовах прыходзілі ў частку хоць і са спазненнем, але рэгулярна. У пачатку снежня прыйшла і тая звязда, дзе быў надрукаваны закон аб мовах. На маё немалое здзіўленне газета сярод бульбашоў карысталася надзвычайнай папулярнасцю раптам высветлілася, што мае расейскамоўныя саслужбоўцы з магілёўшчыны і відзебшчыны ведаюць даволі шмат беларускіх словаў. А 25гадовы сержант Толік Тумашеўскі зворшы, акрамя высачэзнага росту і прыхільнасці да алкаголю, вылучаецца яшчэ немалым дарам педагогікі. Менавіта ён і наладзіў бясплатныя ўрокі беларускай мовы для воінаў ісламу. Ужо праз тыдзень сярэднія азіяты ведалі сэнс такіх словаў як ануча і калы ласка запалка таварыш сержант. Наша служба кацілася до конца. І любая навіна з дому ўспрымалася намі ў крыху гіпертрафаваным выглядзе. памятаю тыя дэмбельскія дыскусіі. Дык што, калі вернемся там уже ўсе по-беларуску базарыць, Да не. По закону ж усе даўжны гаварыць толькі ў двухтысячным. А ну тогда нічаго да двухтысячнага яшчэ жыць і жыць. І он здаваўся такім далёкім і загадкавым той двухтысячны, дзе ўсё будзе так фантастычна і незнаёма. А тое, што ў Беларусі все будуць гаварыць па-свойму, нам, дарэчы, не здавалася фантастыкай. той час узгадвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег трусаў. Пра у тым, што гэтаму часу людзі спрымалі ўсё станоўча, Таму што хваля адвяджэння пачалася раней это десь с 88 года. 88-89, это уже были бурные 100-тысячные митинги БНРФ. Это были тысячи адреджентов, которые на улицах размовляли по-белорусски. Это был навод э, рух национал-коммунистов на начале с Петром Кравченком калі пераводзіліся партыйныя арганізацыі на беларускую мову таму людзі ўспрынялі в асноўным становча конечно былі адмоўныя выказванні тым больш што звяздзе быў надрукаваны артыкул мазай тады яна як кажуць займала пасаду віцэ-прэм'ера гэты артыкул мы не так даўно перадрукавалі да юбілея ў наша э, слове і там пасля гэтага чынавенства прачытала і зразумела што ну новая, на кірункі ідуць. Тым больш трэба забываць, што была ж перабудова ў межах ССР і многія рэспублікі ўжо прынялі адпаведныя законы, гэта людзі ведалі. Таму прыхільнікаў было намнога больш, чым адмоўна, больш таго. Першыню камуністы наладзілі грамадскае абмеркаванне закона аб мовах, думаючы, што яно праваліцца. Паступіла, па-мойму, там 14 або 15 тысяч 000 лістоў грамадзян і мае лісты друкаваліся ў газетах у падтрымку і аказалася што процентаў 80 за і процентаў 20 супраць гэта быў козар для депутатаў падыміце прэсу цэлы год ішло абмеркаванне сотні лістоў калектыўных друкавалася разумееце так што народ гэтаму закону быў гатовы тым больш закон то быў даволі слабы даволі памяркоўны усе іншыя суседзі давалі 5 гадоў мы давалі 10 то есть наш закон быў у ну, самым мягким из всех законов СССР. Чему участка радикальной интеллигенции была супер, например. Я и сам лечил, что за шмат 10 годов лечил, что это 5-6. И зараз так лечим. Что как дали меньше, так худшей бы за это 5 год голосовали. Далёка не ўсе, дарэчы, ведаюць пра ролю дэпутатаў расійскай культуры ў лёсе таго закону. Сёння праз 10 гадоў некаторым фактам ды імёнам гісторыя пачынае плаціць удзячнасцю. Для мяне, напрыклад, быў прыемным адкрыццём той факт, што наш закон аб мовах, які ўжо было збіраліся заваліць, выратаваў актор расійскага тэатра Расціслаў Янкоўскі. Вось што ўспамінае Олег Трусаў. Калі прымалі закон аб мовах парламенце нацца склікання, супраць выступалі бюракраты мясцовай гадоўлі вот вспомним пазнякамі навіта мясцовая супраць і калі янкоўскі выступіў сваім шармам і сказаў ды што вы робіце ды давайте прымем на табло супраць было не забло там яшчэ табло не было ну процент только чалавек 20 прагаласавала супраць тое сама было і ў нас калі канчаткова памалася канстытуцыя ветэраны не хацелі галасаваць за беларускую мову толькі дзве мовы І калі выступіў іх нефармальны лідар, генерал, баявы генерал Гец, які у танкі гарэў, калі вызваляў Беларусь, то есть, это баявы чалавек, ён, конечно, быў чалавек сталінскіх поглядаў, але вельмі сумленны. Ён сказаў: «Ды навошта нам раскалваць грамадства, сябры. Давайте мы так прыпім дзяржаўная мова беларуска, руская мова міжнацыянальных зносін. Авацыя ў зале і на табло две трэціх все ветераны, коммунисты послухали Гетца и прынялі таму і янковскі Гец это людзі, якіх трэба ну такімі залатымі літарамі. Я іх магу толькі з прамовай мялешкі 17 стагоддзе у сойбе, які казаў пра костку, якая сабачым мясам абрасла. Дык так сабачае мяса гэта тутэйшыя бюракраты, <laughs> тутэйшай гадоўлі. А вось людзі, якія прыехалі к нам з рассеі якія не мае не мелі комплекса беларускай непаўнаватасцю адказных момантах ну праводзілі сябе калі яны сумленныя сумленна так што янковскі генерал гет для мяне гэта людзі якія ну вартыя каб іх імёны засталіся на скрыжалях гісторыі беларускага пісьменства На жаль, не знайшоў я цяпер у Менску Расціслава Янкоўскага, недзе ён у адпачынку, Але нагода сустрэцца з ім бадай большая за каляндарныя прывязкі. Таму гутарка адкладаецца на пазнейшы час. Сёння ж, гартаючы тененькую брашурку закона аб мовах, набытую мною адразу пасля дэмабілізацыі, я пачуваюся нават крыху смешна. Як з такім, больш, чым памяркоўным законам збіраліся пераламіць моўны рэжым савецкай рэспублікі. Відавочна, што гэты дакумент быў асуджаны на паразу у бітве з нашмат больш важкімі законамі гісторыі. Все гэтыя юрыдычныя лазейкі кшталту або іншая прымальная мова не пакідалі ніякіх шанцаў прыхільнікам моўнай рэвалюцыі. Зрэшты пачатак быў пакладзены. Мэта таксама была бачная 1шага верасня 2000 году. Калі згодна з законам, па-беларуску павінны былі загаварыць суды і пракуратуры. Ім чамусьці далі самы вялікі тэрмін на навучанне, як самым тупым ці што. Пасля ўсіх паштамтаў, крамаў ды даведачных бюро, якім на вяртанне свядомасці даваліся першыя 3-5 гадоў. Цікава, колькі чалавек у той час скарыстала з артыкулу 35 аб мове асабовых імёнаў. Савецкія бацькі ўсё жыццё лічылі сыноў сваіх віцямі ды алешкамі. А тут раз віця раптам стаў вітаўтам, а алешку дык і зусім не вымавіш, алегерт, сам я першага верасня 93 -го году так бы мовіць першай чаргі закону аб мовах сустрэў у горадзе слонямі у кампаніі са сваім расійскім кузенам што прыехаў паглядзець на блізкае замежжа пакуль яно яшчэ не стала незваротна далёкім зрабіўшы сабе і братану невялічкі падарунак у выглядзе чорнай шапачкі з доўгім брылём і белаю пагоней над ім у плён нацыяналістычнага парыву мясцовай лёгкай прамысловасці. Мы, як два паліцаі заваліліся ў мясцовую рэстарацыю шчара. Дзе я вырашыў праверыць, як закон суадносіцца з рэальным жыццём. І во ціва, закон дзейнічаў. Немаладая савецкая афіцыянтка выдатна мяне разумела і без памылак адказвала. На яе фразу зараз прынесу рэшту, я адказаў ад сёй душы дзякуй рэшты не трэба кузен пазіраў на мяне як на жывога амерыканца сказаў толькі а я ведь ни хрена і не понял это белеларусія понял адказаў я вельмі горды за сваю краіну як вядома верасень 95 -го году калі павінна была ўступіць другая чарга закону быў адменены траўнем у даволі цяжка ўявіць карціну нашага жыцця, калі б той закон выконваўся ўсімі. Мы б мелі не толькі беларускамоўныя школкі і садочкі, але і магчыма такія праблемы, як моўны раскол у войску, моўная дыскрымінацыя ў сферы абслугоўвання ці хуліганства на лінгвістычнай глебе. Можна нават пафантазіраваць. Вось радыёпаведамлення. Учора ў горадзе невядомымі асобамі былі разбітыя яшчэ тры вітрыны, аформленыя ў рускамоўным варыянце. Крымінальная справа ўзбуджаная і следства ўжо вядзецца. Толькі ці не лепш было адразу гаспадарам тых крамаў не ствараць сабе праблемаў з законам абмовах і ягонымі не самымі лагоднымі прыхільнікамі. Гаворыць спадар трусаў. Ва тым, што ён афіцыйна зменены, не адменены, а ў яго палата, у якую так рвутся некаторыя дэмакраты, унесла такія змены, што фактычна ну, так, калі грубо казаць, яны скастыравалі беларуску вылегчылі. То есть там увялі некаторыя так званыя дробязі, якія яго зрабілі мёртвым. То есть ці у дужачках або. То есть усе шыльды могуць быць Ти на белорусской, ти на русской море. Там, значит, чиновники могут размовлять типа белорусскую, а по белорусскую, и так далее. И уставившие вот эти речи, фактично, они дали махчимость не уживать белорусскую мову официально, усім, кто не хочет ее и користаться. Вот гнебная сутность новых додатков до старого закона. Один я назвал ратуя, это 50-й артикул, деющей конституции, вот, опошний, там все ж таки засталося запіс, што кожны мае права валодаць роднай мовы, гэтак далей, калі мы з чыноўнікамі вядзём перапіску, яны нам закон дасылаюць. А мы ім дасылаем артыкул канстытуцыі, мы выграем, бо канстытуцыя вышэй. Таму тое, што яны зрабілі, гэта фактычна яны яго амаль што зрабілі мёртвы. закон дал нам 5 год. Это ровно столько, сколько было у нас в 20-е годы под час белорусизации. И за это, но за это 5 год, покольки этот закон прав на незалежность, было зроблено у 5-6 раз больше, чем у ты 5 год другой половы 20-х. Я вам скажу статистику. За это 5 год, 90 по 95, беларускамоўных выданняў валам было зроблена роўна столькі, сколькі за 400 год пачынаючы ад скарыны. Мы палічылі. У гэты час выйшлі унікальныя энцыклапеды, выйшлі ну, кнігі нашай эміграцыі. Упершыню беларуская плынь злучылася захада і ўсхода. І па-трэцяе, беларуская школа вярнулася ў горад у Менску к 95 году уже больше половы вучню вучилось по-белорусски. Это у Менску, в городе, где навык белорусскую литературу выучали по-российски. И этот закон забил незворотным белорусское отражение. И выники перепис. Мы же бачим выники перепис. Возьмите перепис до закона, 89 и 99 При этом 5 год все изнищалось, а мы отримали 37% народа, которые заявили, что сегодня по-белорусски говорят. Сярод гэтых хлусліўцаў была і моя расейскамоўная маці. А можа, рана нам яшчэ хаваць той папяровы закон. І першага верасня двухтысяна году добрая нагода не для таго, каб яго памянуць, а пачаць набліжаць яго да рэальнага жыцця, без усялякіх або або. Зміцер Бартосік прасачыў гісторыю беларускага закону аб мовах які пасля ўмяшання ў тэкст цяперашняга непрызнанага ў свеце парламенту страціў сваю юрыдычную сілу. острая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя у аўтар праграмы Сергей Дубавец. рэчы будзе згадаць, што менавіта законы аб мовах сталі першымі здабыткамі постсавецкіх краінаў. Ужо пасля пайшлі суверэнітэты і незалежнасці развітанні з сацыялізмам. Але найперш было знятае тое імперскае прыцягненне, рассечаны той ланцуг, якім калёні былі прывязаныя да імперскай метраполіі. Усё, што адбылося ў Беларусі за гэтыя 10 гадоў, было толькі вяртаннем, у якім фактычная ліквідацыя закону аб мовах стала галоўнаю вяхою але вяртанне не прынесла ані здабыткаў ані адчування сатысфакцыі ці якога рэваншу ні ініцыятарам ні ўсім астатнім бо таго што можа і сагравала чыесьці душы за савецкім часам не вернеш а беднаваты шараваты аднастайны тагачасны антураж тых пачуццяў зусім не тое да чаго б імкнуўся хоць хто хоць бы і самы заўзяты цемрашал што гэта значыць Это значит, что любы поступ для Беларусі, краіны, нацыі, чалавека ляжыць у тым самым накірунку, куды памкнуліся былі 10 гадоў таму. І гэта значыць, што рана ці позна давядзецца адмяняць усё наварочанае за мінулыя 5 гадоў і пачынаць той самы шлях спачатку. Ізноў галоўнай вяхою будзе аднаўленне дзейнасці закону аб мовах. Калі тое будзе, можа праз год, а можа і праз 100 гадоў, калі Беларусь пагасцюе ў складзе новастворанага расійскага саюзу. Пагасцюе адно дзеля таго, каб пераканацца, што не там яе шчасце. Гісторыя яшчэ нічому нас як нацыю не навучыла. Дакладней мы, як нацыя яшчэ не гатовыя ўспрымаць яе урокі. Такі сабе дашкольны век. Але ж і ён рана ці позна скончыцца. Sonata była autorska pieradacza Siergieja Dubowca w Ostre Brama. Białoruski kulturny kontekst 20. stachodzia. Joju my zakończyłem pierwszy półtorej godziny wypusk siądzieżnej programy. Wiaduczy Kastuś Bendaruk i Białoruska Służba Radio Swoboda dziękuję za uwagę. і развітвацца з вами да 22 гадзіны.